Sura 44. Ad-Duhan Dim Meka 59 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim حميم والكتاب المبين تكم كنيجة ياسنة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين Mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo i mi to isto opominjemo. Fiha yufraku kullu amrin hakim. U kojoj se svaki mudri posao riješi. Amram min indina inna kunna mursilin. O zapovjedi našoj, mi smo zaista slali poslanike. Rahmatan min rabbik, Innehu huwa sami'ul Kao milost gospodara Tvoga on u istinu sve čuje i sve zna. Rabbi samavati wal ardi wa ma bajnahuma in kuntum mukinin. Gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako čvrsto vjerujete. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin Drugog Boga osim njega nema On život i smrt daje gospodara vašeg i gospodara vaših predaka davnih. Bel hum fi Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se. Fartakib jevme ta'ti sama'u bi duhanim zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. Jošan nas, azabun alim. Koji će ljude prekriti. Ovo je neizdržljiva patnja. Rabbana kšif Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo sigurno vjerovati. Anna lahumu zikra wa kad jaahum rasulum mubin. A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti poslanik. anhu wa Od koga oni glave okreću i govore, poučeni, umno poremećeni. Inna kašifu l'azabi qalila innakum Mi ćemo patnju malo pomalo otklanjati i vi ćete se sigurno u mnogobožačku vjeru vratiti. Jauma nabtišu l'batušata l'kubra inna muntakimun. Ali onog dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم Još davno prije njih mi smo faraonov narod iskušenje stavili kada im je bio došao plemeniti poslanik. An addu ilaja Allah, inni lakum rasulun amin. Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi. jer ja sam vam poslanik pouzdani. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين I ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون I ja se utječem i svome i vašem gospodaru da me ne kamenujete. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون A ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite. Fada'a rabbahu anna haulai muđrimun. I on pozva u pomoć gospodara svoga. Ovo je doista narod nevjernički. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون Izvedi noću robove moje, za vama će potjera poći. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ i ostavi more nek miruje. Oni su vojska koja će zaista potopljena biti. Kam taraku min I koliko ostaviše bašća i izvora. Wa zuru'in wa maqamin karim I njiva zasijanih i dvorova divnih. ونعمة كانوا فيها فاكهين I zadovoljstava koja su u radosti provodili. كذلك وأورثناها قوما آخرين Tako to bi. i mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili. Fama bakat sama'u wal ardu wa ma Ni nebo ih, ni zemlja nisu oplakivali i nisu pošteđeni bili. نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين A sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين Od faraona, on je bio gor, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili. ولقد اخترناهم على علم على العالمين I znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali. واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين I neka znamenja puna očite blagosti smo im dali. ان doista govore. In hija illa mautatuna l'ula, wa ma nahnu bimunšarin. Postoji samo naša prva smrt. Mi nećemo biti oživljeni. Fa'tu bi abaina صادقين Pretke naše nam dovodite ako je istina to što govorite أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين Da li su silniji oni ili narod Tuba i oni prije njega? Njih smo uništili jer su nevjernici bili. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين Mi nismo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين Dan sudnji će svima njima rok određeni biti. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći. Illa man rahim Allah, azizur rahim. Moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer On je u istinu silan i milostiv. Inna šađarata zakum. Drvo zekum. Ta'amul asim. Biće hrana griješniku. Kalmuhli javli fil butum u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti. Kao što voda kada ključa vri. Kuduhu fa'tiluhu ila sawail jahim. Ščepajte ga i usred ognja odvucite. Tumma صبوا فوق راسه من عذاب الحميم a zatim mu za kaznu na glavu ključalu vodu izljevajte. ذق انك انت العزيز الكريم Okušaj da ti si u istinu moćni i poštovani. Inna هذا ma kuntum به تمترون Ovo je zaista ono u što ste sumnjali. Innal muttaqina fi maqamin amin. A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnom mjestu biti. في جنات وعيون usred bašči i izvora. Jelbesuna min sundusin wa istavrakim mutakabilin. U dibu i kadifu obučeni jedni prema drugima, كذلك وزوجناهم بحور عين Eto, tako će biti, mi ćemo ih urijama, krupnih očiju, ženiti. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين U njima će moći sigurno koju hoće vrstu voća tražiti. La jazukuna fiha al-mauta illa tal U njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i on će ih patnje u ognju sačuvati. Fadlam rabbik, zalika huval fauzul azim. Blagodat će to od gospodara tvoga biti, to će zaista biti uspjeh veliki. Fa innama yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun. A Kur'an smo učinili lahkim na jeziku tvome, da bi oni pouku primili. Fartakib innahum zato čekaj i oni će čekati.